in share shi kawai yalwa da take gefe ta harare ta tace me hakan kuma maryam kai nuhu je ta kace ga ta nan tana suwa yace to shi kenan ya tura ya fita yana fita yalwa ta ce haba maryam wai kina nufin haka zaki ta zama kowa ya to ki ce a'a an ce ma ba mai yiwa bane dan haka tashi kike Allah shi ya san daidai haka nan dai Maryam ta daure ba dan tana so ba ta ɗauki galanta ta yafa sannan ta fita yana jingina a cikin motar shi kuma motar ruwan toka ce wanda ta shi a cikin ta dafu yana ganin ta fito yayin saurin gyara tsayuwarsa tana isowa inda yake tai masa sallama gaban da sai dakan uku uku yake yi dangin ta take wani iri tunda Abbas ya rasu wani bai taba zuwa wajenta da hira irin haka ba Suleiman da Atiku bata taba daukar abin su da gaske ba ko da wani muhimmanci saboda ta san babu wanda za ta aura a cikin su cikin fara'a yake faɗin barka da fitowa sadar rusuna kaɗan tana faɗin ina wuni yayi sauran amsawa yake lafiya kalau yayi mutanen gida ce lafiya kalau ta dan yi shiru kaɗan ya ɗan sake matsowa kaɗan sannan ya ce na san ba saki mamakin gani na ba dan wata kila zaki tunanin abin da ya kawo ni Maryam a gaskiya tun ɗasu da na ganki haka nan na ji a zuciyata kin yi min yasa na kasa daurewa har sai da na tsayar da ke ni da gaskiya kin yi min Maryam ta ko ina ina kuma fatan zan samu shiga a wajenki kamar yadda na faɗa miki ni suna na Alhaji Tasiu ni ɗan kasuwa ne ina zaune a nan cikin garin Kano a goron dutse ina da mata ɗaya da ƴaƴa huɗu. muna zaune da mahaifiyata gida ɗaya da ƙanina amma shi bai yi aure ba yana karatu a jami'ar Sokoto ina fatan kuma zan samu haɗin kai ki Maryamu. yadda za mu gina rayuwa ta gaskiya da amana ne da ke ya ƙura mata ido don ya ji me za ta ce kanta yana kasa ta saki ajiyar zuciya a hankali sannan ta ce na ci bayananka to ni ma suna na Maryam nan gida kannina ne na wajen uwa amma anan aka haife ni anan gidan na girma wajen kakata wadda ta haifi mamana sai dai a yanzu ta rasu kusan shekara biyu kenan na yi aure har da yata ɗaya mai gidana ya rasu bara shi ne yanzu na dawo nan gidan watan yayan mahaifiyata ina tare da su da iyalansa cikin muryar tausayi yake faɗin Allah sarki Allah ya ji kansu da rahama kuma ni wannan labarin naki ma sai ya ƙara saka min ƙaunarki a cikin zuciyata dan na tausaya miki domin mutuwar miki ba abu ne mai sauki ba ina fatan Allah ya bar mu tare yanzu ina yar tamu kuma yaya sunanta sai murmushin jin daɗi tace sunanta Husna to amma ba ta wace na tana can wajen ƙanin babanta a Egypt domin a can suke da sama ya da kai sannan ya ce to Allah ya raya ta da imani Sun jima suna hira da Maryam yadda ta fahimce shi shi mutum ne mai saukin ra'ayi kuma ga nutsuwa. Sannan dattijo ne ya san abin da yake domin ba zai fi sa'an ɗinta ba. A nan suka yi sallama ya ce mata sai ya sake ɓullowa. Ko ita ta ji daɗin hira da shi sosai saboda daga ganinsa ka san babu wasa a tare da al'amuransa. Alhaji Tasu'u ya samu shiga a watan Maryam. Duk wanda ya fahimce ta har yanzu kewar mijinta ba ta sake ta ba. Shi ya sa yake biya ta a duk lokacin da ya zo wajen ta yake ƙoƙarin ya ga ya sako mata zancen a bas a cikin hirarsu. Kwata-kwata hirar Abbas ba ta gundumar ta. Sannan idan hirar ake tafi sakewa sosai da shi. shi yasa shi ma ya danna komai yake biye masa shi sannan kuma ta sha kiran Husna a gaban shi har shi take baiwa waya shi magana da ita tana ce masa ya kawo mata abbanta da mamanta hakanan yake jin tausayin yarinyar sosai Suleiman kansa cikinsa ya fara sanyi don ganin yadda Maryam ta ɗauki al'amarinsa da rashin muhimmanci ga wani sabon basawari da kai wanda in ya ganshi ya tare da ce yake kamar ya doke shi baya jin daɗin yadda take masa to amma yaya sai da ita da shi yake so dole ya bi a hankali da kuma yadda take so ita kuma Maryam har ga Allah ba ta da niyyar aure a yanzu a cikin zuciyarta duk da ta fahimci shi ma alhaji ta su in a yake jira kawai yake ya ta ce masa kula ya ce masa to amma shi din ma lallabawa yake a hankali dan ya san mutumiyar ta sai a hankali suna zaune ita da yalwa da ummin ya Usman ranar Juma'a da la'asar a kofar su Maryam din wara suke ce mai dimi da yaji sai ruwan lemon jinja a roba wanda ummin take yi na sayarwa sun sa a gaba sai sha suke yi yalwana ba su labari suna tuntsura dariya Maryam na sanye da atamfa ruwan goro kuma ce mata kyau sosai riga da sani kullum ta sa zanin nan um, ummi sai ta yi mata maganar ta ta atamfar nan tana karɓar ta anti Maryam sun yi ta tsokanar tuna kenan Bello ne ya shigo da sallama gaba ɗaya suka juya suna amsa sallamar ita kan Maryam baki a buɗe ta gagara karasa amsa sallamar a hankali yake shigowa yana sanye da shadda fara da ita an yi mata ɗan ƙaramin ɗinki iyakacinsa gwiwarsa aikin da yake wuyar rigar da hannun rigar da kafar wandon baki ne sai ya fito da kai shaddar sosai yana sanye da farin takalmi sawu ciki da farin agogon fata mai tsada kuma kansa babu kula sai dai idan shi yana sanye da farin gilas yayi wani irin fari ga kyau ga kiba da yayi sai tsawon shi da ya sake fitowa sosai Maryam kamso ta tai a zaune gabanta sai faman jakan uku uku yake har suka karaso inda suke da sauri Bello ya shiga ɗakin Maryam ɗin ya ɗauko katuwar sallaya ya shimfiɗa masa ya zara sa sannan ya zauna wannan ba wani bane illa Habibu Ummin ya Usman ta saurin gaida shi ta zaru robobin jinjirta ta yi kofar ta dan bata san Habib ba ita ma wasu ka fara gaisawa sannan ta tashi ta shige kicin aka Maryam da Bello sai shi da ke ta fama kallon gidan cikin nutsuwa yana gida kanshi yana ganin yanayin shi kanshi wani abu yana taba zuciyarsa Maryam ta dago kanta cikin fara'a tana fadin sanni da zuwa a hankali ya juya da kansa inda take yana kallon sa cikin tayi bala'in cewa komai na Habib ya tamza tamkar ba shi ba ya da kai shi kawai yayi bai iya amsawa ba ta sunkuyar da kanta tana faɗin ina wuni hankali yake amsawa yace lafiya kalau yaya mutanen gida su mama baba da su Jamila da Sahara yace kowa lafiyar shi kalau suka yi ɗan shiru cikin wata irin murya sai ta ji yana faɗin yayi haƙuri kuma ashe da mai gidan duk sun rasu jite wani irin abu yana bin jikinta nan da nan sai ta ji hawaye yana neman ya cika mata ido domin Habib yana magana ne a cikin wata irin murya mai matukar nuna juyayi Maryam ji ta komai yana nema ya jawo mata sabo. Idan ta yi ci gaba da sufo mata da hawaye. Gaba ɗaya suka yi shiru shi ma ya gagara cewa komai. Dan yadda yake jin zuciyar shi game da rasuwar goggo. A daidai nan yalwata wata ƙara su hannun ta ɗauke da ƙaramin tire ta ajiye a gabansa. ruwan karamar robar faro da maltina ta gwangwami guda ɗaya. ta kare masa sannu da zuwa sannan suka tashi ita da Bello suka bar kofar ko ita yalwan tunani take wane ne wannan saboda bata san Habib ba abin da ta lura da shi shi ne ma wane ne yana da muhimmanci a wajen Maryam suna fita ya dawo da kallon shi kan Maryam wadda har yanzu kanta a ƙasa yake tana sharar hawaye shi kansa kallonta yake yi domin Maryam ta canza masa gaba ɗaya gani yake kamar ba ita ba ta ƙara girma farinta ya fito sosai ta ƙara kyau da uwa uba wayewa abin da ya bashi mamaki sosai ya daure sannan ya fara magana yana faɗin mai sauraro a nan za mu dakata idan mai sauraron bai manta ba muna cikin littafin nan ne mai suna waye ki ƙaunata littafi na uku wanda ruƙayya Ahmed ne da Lanta Ma'ara ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda shi kansa Habib ɗin kallon ta yake yi domin Maryam ta canza masa gaba ɗaya gani yake yi kamar ba ita ba ta ƙara girma farinta ya fito sosai ta ƙara kyau da uwa uba wayewa abin da ya bashi mamaki sosai ya daure sannan ya fara magana yana faɗin ba na nan ina ƙasar Greece wannan satin muka yi waya da Saudatu ita take faɗa min rasuwar gwagwa da man gidanki dan sun zo Kano ita da mijinta shine take samun labari Maryam mutuwar gwagwa ta taɓa ni sosai Don wallahi ranar da na samu labarin na kasa yin komai kwana na ina tunanin ta ina kuma tunanin ƙarshen rabuwar mu da ita na kasa samun kwanciyar hankali don ina tunanin wata kila ko kina tunanin na samu labarin rasuwar na ki zuwa ne muku ta'aziyya ne Maryam ta girgiza kai ta ce, babu komai wallahi na san baka ji ba hakanan dole na shirya tahowa a cikin satin nan da su Jamila ma duk muka so to mijin Sara baya nan shi yasa amma duk sun ce a gaida shi har da mama Maryam tana murmushi sannan ta ce nagode suka shiru gaba ɗayan su sai zuwa can Hadis din yace kin dawo nan ne ko kuwa zuwa kika yi har yanzu kanta yana ƙasa tace a ina zaune ne a nan sai dai ban jima da dawowa ba ya sake cewa ina yaranki jiya ta ta ya sake faduwa domin da ta ji tambayar yi sai sai ta ji tayi mata wani iri ta dai daure sannan ta ce ai ita kaɗai ce kuma tana ijib wajen kallon babanta Hassan da Hussein kakarta ma tana can domin a tare aka ɗauke su ga kai kawai ya sannan Allah ya raya ta bata iya amsawa a fili ba sai dai a zuciya ta amsa da amenu ruwan kawai ya bude ya sha kaɗan sannan ya miƙe yana faɗin ni zan tafi domin ina son na shiga galadanci in gaida su dan ban jima da shigowa ba kuma kafin gobe nake so zan shigo ni sallama baba awwali kan mun gaisa da shi kafin in shigo mai sa'a ya dawo daga wajen aiki ita ma ni tsewa ta tsaye amma har yanzu ta gagara kallon inda yake shi din ma wani wajen yake kallo ya sa takalmansa sannan ya fara tafiya tana jin su a baya tana jin su a hankali a hankali har suka isa saure sannan ta ja ta tsaya shi ma tsayawar yayi sannan ya ce to sai gobe kafin in tafi zan shigo ta ce to mun gode a kai da su ya fita daga sauran ita kuma ta koma cikin gida a lokacin ana ta kiran sallar magriba bayan ta idar da sallar isha'i tana zaune akan abin sallar ta gagara tashi domin ce take komai ya dawo mata sabo a rayuwarka Habib ya canza mata ta ko ina sannan a yanzu ta sake sanin Habib yayi mata nisa sosai ko da yake ita a yanzu kewar Abbas ɗinta ta fi komai sai ya mata a zuciya sai dai tana mamakin Habib domin yadda ta lura da shi baya son ko kallon inda take tana gani ma har wani ɗari ɗari yake in yana magana rayuwa kenan koma dai menene ta san rayuwa babu abin da ba sai faru ba yalwa ta shigo da flat mai ɗan surfi an zuba tuwon semo bita gajiyar ɗanyen kuɓewa a gefe kana faɗin uwar ɗaki na gatuwar Maryam tana dariya tace ce yin na gode. ajiye mata a ƙasa tana faɗin bari in ɗauko miki lemo Maryam ta ce a'a kunu zai sha ba na ga kin dama ba Yalwa ta ce to bari in ɗauko Maryam ta ce ai sai ma da kin ɗauko abincin naki ki zo nan mu ci sai in kunna mana fim ɗin jiya mu ƙarasa Yalwa ta ce yawwa dama kuwa ina ta tunanin fim ɗin nan ga yadda za a ƙare bayan ta dawo ne ta aje komai a gaban Maryam sannan ita ma ta koma gefe ta fara cin abincin suna cin abincin su suna kallo yalwa juyo da kallanta wajen Maryam tana fadin ni kam ni tambaya kuna Maryam ta juyo tana kallanta sannan ta ce ina sauraron ki yalwa Yalwa ta gyara zama sannan ta ce ni wane ne bakon da muka yi ɗazu ne ban gane shi ba na san dai ba ɗan gidan su marigayi Abbas bane dan iya zama na a gidan ban taba ganin shi ba Maryam ta dan yi shiru kaɗan sannan ta ce Habib sunansa Yarwa ta saurin dafa ƙirjinta tana faɗin Allah sarki dama shine Habibin da gwaggo kullum take magana a kansa Maryam ta jijjiga kai ta tace ne bai ma daɗe da cin rasuwar ba dan ba a kasar yake da zama ba dan kamar haka nake tsammani Maryam ta ce haka ne ai yayi kokari Allah ya saka masa da alkhairi domin akwai kauna mai zurfi tsakaninsu da gwaggo yadda take ba ni labarin sa a daidai nan su Hawwa'u suka shigo ɗakin ganin su ne yasa gaba ɗaya suka yi shiru da maganar da suke yi wace gari tun safa Maryam take take sa idan ganin Habib dan ta su zai zo da wuri dan ya ce yau zai koma Abuja bai iso gidan ba sai karfe biyu na rana Maryam da Yalwada kicin sun gama cin abincin rana kenan dan ba su dora da wuri ba Yalwace ta fara fitowa daga kicin din tana yi masa sanni da suwa sannan ta shiga ɗakin Maryam ɗin ta shimfiɗa masa abin sallaya saboda tsakar gidan akwai rana sosai tace masa ya ƙaraso daga ciki kananan kaya ne a jikinsa sun yi masa kyau sosai ya cire takalmansa a hankali ya shiga ɗakin wani irin ƙamshi ya ji yana rasa hancinsa wanda sai da ya limshe idansa bayan ya zauna ne yalwa ta tsugunna suka gaisa sannan ta fita daga ɗakin bayan fitar ta ne shi kuma ya dawo da kallon shi cikin ɗakin yana kallon komai ɗaya bayan ɗaya ɗakin an gyare shi tsabbanin ban sha'awa komai yana wajen da ya dace hankalin shi ya kai kan wani karamin frame wanda aka saka wani hoto a ciki Ya da hannunsa kan wata karamar durowa ta roba da aka ɗora hoton akai ya ɗauko shi a hankali yana kallon shi Abbas ne da Husna suna dariya domin hoton yayi kyau sosai Husnan ta makale a wuyan Abbas ɗin. ya jima yana kallon hoton wani abu na yawo a cikin zuciyarsa sannan ya maida hoton inda ya ɗauko shi a daidai dangal wata sake yin sallama tana ɗauke da babban cire an ɗora kwanukan abinci a kai ta aje a kafansa ya mata sannu sannan ta fita bayan fitar ta Maryam ta shigo ɗakin da sallama yau ma a tamfaci a jikinta koriya an yi mata ɗinkin riga da siket kuma sun mata cif a jikinta ta yafa fagela ruwan ƙasa da yake a cikin atamfar akwai ratsin ruwan ƙasa mai yawa sai ƙamshi take ta ɗauke da ƙaramin tire wanda aka ɗora ruwa ɗaya roba ɗaya da robobin kunin aya guda biyu ta ajiye tire ɗin a gabansa sannan ta zauna a bakin katifar tana faɗin sani da suwa ya dan kansa a hankali yana faɗin yawa tace ina wani ya amsa da lafiya kalau tace ai da naji shiru na ga ko ka wuce ne ya juyo da kallonsa inda take suka haɗa ido da shi yayin saurin kau da kansa yana faɗin ban tashi da wuri bane sannan jirgin karfe hudu na yamma nake son bi zuwa Abuja shi ya sa. ta sake cewa komai ba sai ta tura turan a gaban shi tana faɗin ka ci abinci ya kalli tire ɗin sannan ya ce za ki haɗa ni faɗa da hajiya tun ɗazu take min waya in zo in ci abinci yana nufin mahaifiyar mamansa ta yi murmushi sannan ta ce ba za ta yi ba insha Allahu ya buɗe abincin kuskus ne da aka yi wa hada haɗe da kayan lambu da hanta sai miyar kwai ita ma da aka yi da ƙoda. a gefe kuma farfesun zabuwa ne sai kamshi ne yake tashi ya fara zuba abincin ita kuma ta buɗe robar kudan ayar ta zuba masa a kofi sannan ya fara cin abincin ya kwaci abincin sosai don dama bai wani karyawan kirki ba bayan ya gama ya tura plate ɗin gefe ita kan dama kanta yana ƙasa ta gagara ɗagowa ta yana faɗin yanzu ne kike yi ita ma kanta ta ɗago suka sake haɗa ido ta kau da kanta tana faɗin bana komai yace Saudatu ta taba faɗa min kina karatu a Bayero me kike karantawa tace English ya ciccika kai sannan ya sake cewa ai gama ko tace na ma shekara da gama bautar ƙasa ya ciccika kai sannan ya ce da kyau a daidai wayar shi ta fara ƙara yayin saurin ɗagawa, yana duba fuskar wayar dan dama tana gefen shi Maryam tana kallon shi ƙasa ƙasa sai ta ga yana murmushi sannan ya kara wayar a kunnensa yana faɗin hello honey mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya